50 languages. 73 73 73ได้รับ อนุญาต ได้ to be allowed to to be allowed to คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Are you already allowed to drive? Are you already allowed to drive? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Are you already allowed to drink alcohol? Are you already allowed to drink alcohol? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Are you already allowed to travel abroad alone? Are you already allowed to travel abroad alone? อนุญาต ได้ May. To be allowed. May. To be allowed. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ May we smoke here? May we smoke here? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Is smoking allowed here? Is smoking allowed here? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ May one pay by credit card? May one pay by credit card? จ่ายเช็คได้ไหมคะ May one pay by check? May one pay by check? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ May one only pay in cash? May one only pay in cash? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ May I just make a call? May I just make a call? ขอถามอะไรได้ไหมคะ May I just ask something? May I just ask something? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ May I just say something? May I just say something? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ He is not allowed to sleep in the park. He is not allowed to sleep in the park. เขานอนในรถไม่ได้ He is not allowed to sleep in the car. He is not allowed to sleep in the car. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ He is not allowed to sleep at the train station. He is not allowed to sleep at the train station. เราขอนั่งได้ไหมคะ May we take a seat? May we take a seat? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ May we have the menu? May we have the menu? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ May we pay separately? May we pay separately?